وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumswalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam siku ya leo kwa pamoja tutawaidhika na maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa pamoja tutapata faida kupitia maneno ya kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam maneno ambayo ameyasikia kutoka bwana mtume sallallahu alaihi wasallam sahaba aliyemtumikia rasul alaihi salatu wassalam miaka kumi Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu anasema Anas ibn Malik amesema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam inna min ashrati saa an yurfa alilm wa yathbut aljahl wa yushrab alkhamr wa yadhhar alzina muttafaqun alayhi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hakika katika alama au miongoni mwa alama za kiyama miongoni mwa alama za kukurubia kiyama miongoni mwa alama za kusimama kiyama an yurfa alilmu ni kuchukuliwa ni kunyanyuliwa ilmu ويثبت الجهل na kubakia na kuenea ujinga kukita mizizi ujinga na elimu kunyanyuliwa hii ni katika alama za kiyama wayushrab alkhamru na miongoni mwa alama za kiyama ni kunywa pombe pombe itanywiwa sana wayadhhara zina na itadhihiri itaenea zinaa mimi na wewe sote kwa pamoja twaungana kwamba maneno haya ni maneno ya kweli kabisa ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na katika misingi ya shahadatu anna muhammadar rasulullah ni tasdiquhu fima akhbara kumsadikisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa yote aliyotulia habari aliyoelezea rasul alayhi salatu wassalam ili uamini shahada ya anna muhammadar rasulullah katika mambo manne mojawapo ni kusadikisha yote aliyoelezea bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na bila shaka mambo haya yamedhihiri katika umma kunyanyuliwa ilmu na kuondoka ilmu na kubakia na kuthubutu ujinga katika mujtamaa jambo hili ni dhahir nyote mnaona kwa mustawa wetu kwa levo yetu ya mji wetu huu wa Pangani tutazameni elimu ya dini ipo kwa kiwango gani toanishe elimu na ujinga upi umezagaa katika hivi viwili elimu na ujinga upi umetamallak katika mujtamaa jambo gani limetamallak katika jamii yetu kwa mustawa wa Pangani mjini anzia kwenye misikiti tutazame masomi ni kina nani mashaikh ni kina nani twende katika jamii kutoka misikitini twende katika madarisi zilizomo tuwatazame mashaikh na wasomi waliomo na watu wanaosoma tutazame kama kuna makatibu lislamia kama kuna maktaba za Kiislamu labda tuzitazame je zipo vitabu vilivyomo ni vitabu vya aina gani kuzipima ilmu kupima kiwango cha elimu katika mujitamaa wetu tutoke Pangani twende katika vijiji, tuanzie hapo ng'ambo Bweni, twende labda Mwera au kabla dhalika Kikokwe, Mashadu, Mwera, Stahabu, Kambona, Sakura, Kipumbwi, Mkajwa, Mkwaja, Sumkaramu, twende twende upande huu tuvuke, twende Kikokwe, twende Meka, twende wapi kwa Msisi, huko Mauya, twende tutazame ilmu, tutazame kiwango cha elimu na ujinga twende Bushiri twende ngambo hii twende Madanga twende Mwembeni twende Boza twende Choba twende Bago hebu tutazame kiwango cha elimu ya dini katika jamii yetu na tutazame ujinga utaona ujinga umethubutu kwa kiasi kikubwa ujinga umeota mizizi na walimu na wasomi waliosoma si kwa kiwango cha kuwa ni maulama basi basi pia si kwa kiwango cha kuwa ni mashaikhi kwa kiwango hata kuwa ni wanafunzi almustafidun waliostafidi kutoka kwa mashaikhe wakaweza kuisaidia jamii yao ni, ni, ni kiasi gani ni wasomi wangapi hao wanafunzi waliostafidi ni wangapi ukilinganisha na wajinga wajinga ni wengi sana bila shaka tunakubaliana alama hii ya kiyama ishathibiti ishatokea katika jamii tunazoishi nyinginezo mtume salama akataja kunywa pombe si maana pombe ilikuwa hainywi wakati huo na ilikuwa yanywiwa na ikaharamishwa na kuna watu walilewa baada ya kuharamishwa wakasimamishiwa hadi la maana yake ni kunywa pombe sana tutazame jamii yetu hii ya Pangani tusende mbali miaka ishirini thalathini nyuma kumi pombe ilivyokuwa yanywiwa ni sawa na leo leo pombe inanywa sana vibaa vilabu mapapu ya kunywa pombe yamekuwa mingi katika jamii tunaoishi pombe zauzwa kila sehemu maduka ya pombe yamedhihiri kila sehemu pana vijibaa ukenda huko mnyongeni ndo kila nyumba yauzwa pombe ila chache imeenea zinaa kadhalika imeenea zinaa katika mujitamaa nyinyi mnafahamu zinaa ina kiwango kubwa sana katika jamii hizi ni katika alama za kiyama tumesema tutaishi katika hadithi hii tupate faida kwa pamoja mtume sallallahu alaihi wasallam aliyataja haya ili tuzingatie katika mambo ya kuzingatia ni kwamba tujua kwamba itafikia wakati elimu itaondoka itanyanyuliwa ilmu sisi atakiwa tusome tupige vita ujinga. Ujinga si jambo zuri, lakini kadhalika tupige vita unywaji wa pombe, turudi nyuma, na kadhalika tuipige vita zinaa na turudi nyuma katika zinaa. Ibadallah. Lakini katika hutuba ya leo nitasimama katika kipengele cha mwanzo kuungana na hutuba iliyotanguliwa ambayo tulikumbushwa sisi jambo zima la kusoma dini jambo ambalo lina kheri nyingi tulisomewa hadithi ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din yoyote ambaye Allah amtakia kheri basi Allah anampa fiqhi ya dini ukiona wewe kusoma dini warudi nyuma na una uzito wa kusoma dini jua hakuna kheri unaotakiwa na Allah aliyokuumba na ukajiona unafanya maamuzi ya kukaa chini na kusoma dini kujifakihisha katika dini basi ujue kuna kheri Allah aitaka kwako kama walivyosema baadhi salaf العالم والمتعلم في الخير سواء وليس لغيرهم خير anayesoma na anayejifundisha kutoka msomi kwenye kheri hawa wako sawa wote wapo katika kheri huyo alimu anasomesha huyu mutaallim asiyokuwa hawa wawili hana kheri yote asiyekuwa alim kwamba huyu ni msomi asomesha na huyu si mwanafunzi anayesoma huyu hana kheri ukijiona wewe hupo katika mafungu haya mawili sio alim wala sio talibul ilmi almustafid safiru ulama unaweza kuwasomesha watu hupo katika kundi hili wala wewe sio mtaalimu unokaa chini ukasoma dini yako wewe hupo katika kheri kwa sababu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din anayetakiwa kheri na Allah Allah anampa fiqhi ya dini Allah amfahamisha dini kwa huyu anaoso huyu msomi anaosomesha tayari Allah amempa ilmu na kila siku anazidi ilmu na huyu anayesoma yupo katika kheri kwa huyu yupo katika kheri kwa sababu tayari ana ilmu na anasomesha na huyu anapokea ilmu huyu anajisomesha hawapo katika kheri wewe watatu humo usiokuwa hawa wawili wewe huna kheri kusoma kabla ya kunyanyuliwa ilmu maana ya kunyanyuliwa ilmu au katika njia ambazo zajulisha kunyanyuliwa ilmu ziko nyingi lakini leo tutaisoma moja au leo tutanata na kusimama katika jambo moja nalo ni dhahabu ulama kuondoka wanawazuoni imepokelewa kutoka bwana mtume sallallahu alaihi wasallam حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما نتوما صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه حقيقة الله تبارك وتعالى علم elimu hainyofoi elimu kunyofoa انا min alibad kutoa kwa waja ولكن يقبض العلم بقبض العلماء lakini Allah anaichukua ilmu kwa kuwaua alulama wanaozuoni wasomi arrasikhun katika ilmu waliozama na kukita katika ilmu Allah tabaraka wa taala anawachukua hadithi hii yafasiri hadithi ya mwanzo kwamba kunyanyuliwa ilmu si maana kwamba e, eh, kutaamka watu wote waliokuwa wasomi hawana tena elimu hukumbuki chochote hukumbuki tafsiri ya suratul fatiha hukumbuki tafsiri ya hadithi innamal a'malu binniyat Allah tabaraka wa taala anaichukua ilmu kwa kuwaua alulama na wazuoni hata idha lam yubqi alima mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ikifikia Allah hakubakisha alim Kimfano katika Musa wetu wapangani, nani alim? Hatumuoni alim, sisi ni wanafunzi tu wadogo kabisa, hatumuoni alim katika mujtamaa. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, Allah tabaraka, Mtume saa sallam anasema watu watawafanya viongozi wao vichwa vyao vya kuwaongoza wa mbele wao watakuwa ni watu wajinga fasuilu wataulizwa faaftau bighairi ilmin au faaftau bighairi ilmi watatoa fatawa wakati mwingine wala hawaulizwi aweza simama tu akawasha spika akayazungumza mambo hayamo kabisa katika dini faaftau bighairi ilmin fadallu wa adallu wao kwa kufanya hivyo wakapotea na wakapoteza watu wengine hadithi ameipokea al-Bukhari amepokea Muslim Ibn Majah wa ghairihim Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema na kuwakumbusha umma msizanie kwamba ilmu itanyofolewa katika sudur kutoka waja ijapokuwa tufahamu aqida ya ahli sunna as-sahiha aqida sahihi ya ahli sunna kwamba mwisho katika akhiru zaman Qur'ani itanyanyuliwa منه بدا واليه يعود قران كلام الله من نعم الله القاه الى جبريل وجبريل القاه الى محمد عليه الصلاه والسلام قران كلام الله من ها الله ليتوب كما ان من نعمه جبريل na wala hakuyaumba sehemu wala jibrili hakuyachukua kutoka katika lauhi المحفوظ عقيده باطله Jibrili amechukua mubashara kutoka kwa Allah na Jibrili akamletea na kumteremshia Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, minhu badaa wa ilayhi yaudu, kwake yeye maneno yametoka Allah na yatarudi mwishoni kabisa, kabla ya kusimama Kiyama. Qurani itanyanyuliwa kila ilipo ilipokuwepo. Aliyehifadhi qul huwallahu ahad atamka hana qul huwallahu ahad anayohifadhi alhamdu atamka ana alhamdu Qur'ani yote ilipoandikwa kama kuna ubao uliandikwa kukicha Allah ikifikia hapo ndo alama hiyo imefika wakati wake Qur'ani yote itarudi kwa Allah na hadithi inasema watu wote watarudi katika kuabudu mizimu na masanamu hakuna tena watabakia ashrarul khalqi hawamwabudu Allah wala hawamtaji Allah na hapo ndo kitasimama kiyama baada ya kuja upepo utakuwa kuja kutoa roho zote zenye hata mithqala haba ya khardal katika imani kija upepo huo watakufa watu wote waliokuwa na imani na hapo Qur'ani itanyanyuliwa hili mbali Mtume sallam anazungumza suala la ilmu kwa ujumla umuman sidhania kwamba ilmu itanyofolewa tu la lakini ilmu itachukuliwa kwa kuuliwa wanawazuoni wakiondoka wanawazuoni jamii itabakia na watu wajinga kwa maana tunatakiwa sisi tusome wanawazuoni wapatikane katika miji kuna miji imejaa wanawazuoni pamoja akifa mwanawachuoni ni pengo kubwa halizidiki pengo hilo kama alivyokufa Zaid ibn Thabit anaeleza Ibn Abbas لما بلغه وفاة زيد بن ثابت الأنفكية وفاة وزيد بن ثابت فقال دفن اليوم العلم كثير دفن اليوم العلم كثير لا إم إم إم الزك كيف منعتوني علم نزل كما نتكوى سيتسومه أكفهوه بنا يوله أكيوندك هوه أنا تكوى مبدالة هوه yatakiwa tusome tuzingatie haya maneno ya bwana mtume sallam ndugu zanguni mnafahamu wale wanaofuatilia amekufa kuamkia jana shekhe mkubwa الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله وغفر الله له واسكنه فسيح جنته ni mwanawachuoni mkubwa na nyinyi mnafahamu kila salafi anamjua Sheikh Rabii imma kwa kumuona au kwa kusoma au kwa kumsikia imma amsikie kutoka kwa walimu wake au amsikie kutoka kwa maadui wa da'wa hii kuondoka kwa shekhe huyu ni pengo kubwa kama ambavyo wanavyokufa wanaozuoni wengine ni mapengo makubwa katika jamii ya Kiislamu ni pengo kubwa katika jamii ya Kiislamu umuma na jamii ya ahli sunna wa salafiyina hususan watu watakiwa kuzingatia na kuchukua ibar kutoka katika vifo vya wanawazuoni kama hao tutakiwa kwa pamoja tumuombe dua Sheikhuna al Allah amrehemu amsamehe alipokosea na Allah amuweke katika janna jannatul firdaus na atukutanishe naye katika pepo ya Allah tabaraka wa taala lakini kadhalika tuiombee familia yake subra na mengineyo katika wakati mzito kama huu lakini kadhalika tumwombe Allah asitufitinishe na asiufitinishe umma baada ya kufa mwanawazuoni wale ambao wana uzoefu wa mambo haya wanapokufa wanaozuoni wakubwa katika umma kunatokea fitna mbalimbali fitna baina ya ahli sunna au baina salafiyin na fitna zinazotoka kwa adau sunna wa adai salafiyin wa salafiyah kumwomba Allah tabarak wa taala atuepushe na fitna ma dhahara minha wa ma batana lakini kadhalika tunapaswa katika misiba kama hii kupata mauidha wa kabla dhalika wa qablahu wamekufa waliokuwa bora amekufa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam wamekufa masahaba wa bwana mtume sallallahu wamekufa atabiun wamekufa aimmatul huda na kabla yako wamekufa wanaozuoni wakubwa ni wajibu wetu kuyazungumza yale ambayo yatamridhisha Allah tabarak wa taala ni wajibu wetu ibadallah kusoma na kujitahidi kusoma kwa sababu wasomi wakifa wakati mwingine waona mbadala wake ni nani achia mustawa wa ulimwengu mustawa wa kitaifa mustawa wa miji yetu kama kuna watu wanakufa nani anaweza kuchukua nafasi hiyo vifo vya watu wenye ilmu watakiwa wengine wazingatie watu wajitahidi kusoma wakifa watu wanaosimama katika manabir kama hizi watasimama kina nani kama wengine hawakusoma ni wajibu wetu kusoma kwa sababu ilmu ikinyanyuliwa au ilmu inaponyanyuliwa watabakia watu wajinga endapo wengine hawakusoma na ndio maana ana maneno mazuri kabisa maneno ya Abu Darda radhiallahu ta'ala anhu anasema maneno mazuri kabisa mali ara ulamaakum yadhhabun mbona mimi naona wanawazuoni wenu wasomi wenu wanakwenda zake kwa maana wanakufa wajuhalakum la yataallamun na wale wajinga wenu mbona hawasomi taallamu qabla an yurfaa alilm someni kabla ya kunyanyuliwa na kuchukuliwa ilmu فإن رفع العلم ذهاب العلماء فإن رفع العلم ذهاب العلماء كواني كنان يلوى كو علم نكتكلوى كو علم نكون دوكا ونوزون أبو درداء أنا تعجب سؤاله ليتعجب وشنقاء ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون من أنين ميمي أشنقاء زوى بونا نوعونا ونوزوني وين ونكفة lakini wajinga wenu hawasomi na hili jambo latushangaza sisi pia ambao si maulama wala si mashayikh lakini kiasi kidogo alichotupa Allah tabarak wa taala cha kuwanufaisha katika mtu mwema baadhi salafu wanasema ni rajulun taallama alilma faftukira ila ilmihi fanafaa an-nas ni mtu alosoma ilmu watu wakahitajia elimu yake watu wakanufaika au staghana au wakati mwingine amesoma lakini mwenyewe akasema hapana kabakia fundi selemala huko ana ilmu yake atwalia asubuhi mchana asu, yuko kwenye ufundi selemala au ajenga jioni atwalia afanya ibada zake fastaghana an ilmihi fanafaa nafsahu au mwenyewe akatosheka na ilmu yake akanufaisha nafsi yake akamwabudu huyu ni mtu bora kabisa aliyesoma akawasomesha watu watu wakahitajia ilmu inawezekana watu si shekhe, si alim, lakini kasoma kitu kidogo, jamii yake watu wakahitajia alichokuwa nacho, akawanufaisha watu. Sasa twashangazwa sisi ambao hatuna ilmu hizo, na watu ambao tawaona wasomi kama hivyo, waliosoma wanakufa, na sisi hatusomi zikiwekwa darasa mwakimbia kama watu wote hawa wenye elimu ndogo ambao wenyewe mwaita walimu wenu wakifa kutabakia nani katika hii miji nani atawanufaisha watu watu wakihitajia ilmu watakwenda kwa nani watu wakitatizika na masala wanakwenda kwa nani alipokufa Anas ibn Malik watu walilia wakasema dhahaba nisfu ilmi Leo nusu ya elimu imekwenda zake, nusu ya elimu ya dini imeondoka. Aliyesema hivyo akauliza, wakasema naam, tulikuwa tukikhtalifiana na watu, basi twenda kwa wale waliomsikia Bwana Mtume. Sasa tumwambia huyu kamsikia Bwana Mtume, sasa amekufa alas. Ndugu zanguni, katika mambo ya kuzingatia wanapokufa wanaochuoni ni sisi ku, ku, kuongeza juhudi za kusoma na kuwasomesha watu ili papatikane watu watakaoweza kuwanufaisha watu kwani wakiondoka wasomi hii jamii itabakia katika ujinga na wajinga ndio watakuwa viongozi wa watu wataulizwa kwa sababu watu wanahitaji dini nyie nyote hata kama mkipuuzia kivitendo lakini kiuhalisia nyie mwahitaji dini anayetaka kuoa hapa hata kama ni mtu aswali atahitajiwa ustadhi akifa baba yako mama yako utamhitajia ustadhi umefiwa na mtoto mdogo, wakati mwingine una mushkeli, wamhitaji ustadhi. Wakati mwingine kuna biashara na ndugu yako umefanya, waambua bwana, hii haifai, haraka wahitaji ustadhi. Jana nimepigiwa simu na mtu ammi, anaulizwa bwana, amekuja mtu mmoja yuwazozana na mwanaye, akamwambia bwana, wewe kwa vile mjeuri na kutoa katika mirathi, natangaza wazi hurithi kitu changu chochote basi akaambiwa na ammi tu huyo bwana hakuna huyo atarithi hata ukisema ah, ah, anasema yeye eh, kama nimesema kabla ya kufa huyo hanirithi napijua simu shangaa huyu aanza hey, eh, watu maami watafuta watu wasomi naambia ah, inna allaha kad a'ta kula dhi haqin haqahu mirathi ni haqi ya allah akifa leo huyo maneno yake yana kazi atarithishwa tu huyo mtoto watu maawamu wahitajia wasomi wakiondoka watu ambao wanaweza kutatua mambo ya watu watabakia watu wajinga Zikana mtu mjinga akasema eh kama damu kachasema harithi huyo ufisadi ndugu zanguni tutatakiwa tupate mazingatio na katika mazingatio makubwa ni sisi kusoma kwa sababu elimu ikiondoka kwa kuondoka wasomi tutasoma kwa kina nani aqulu ma tasma alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والله أما بعد كذلك عباد الله tufahamu ya kuwa kuondoka kwa alim kuondoka kwa mtu msomi mwanawazuoni katika mujtamaa ni pengo pengo ambalo haliwezi kuzibika kama anavyozungumza moja katika wasomi maneno mazuri kabisa ambayo yatakiwa maneno haya sote kwa pamoja tuyazingatie anasema al-Hasan al-Basri radiyallahu ta'ala anhu mautu al thulmatun kufa kwa mtu msomi mwanawazuoni ni thulma ni pengo ni pengo ambalo fil islam mautu al-alimi thulmatun fil islam kufa kwa mtu msomi ni pengo katika uislamu la yasudduha shay'un ma tarada al-layl wan-nahar hakuna kitu choziba pengo hilo kitu chochote muda ambapo utafuatana usiku na mchana kwa maana kuendelea kubakia ulimwengu na usiku na mchana maadamu amekufa alim basi pengo hilo halizibiki tujue kuondoka kwa mwanawachuoni yoyote wa ahli sunna wal jamaa ni pengo kubwa sana ambalo halizibiki pengo hili ndugu zanguni lakini tufahamu ya kuwa vile vile kuondoka kwa wanawazuoni katika mujtamaa ni kufisidika kwa nidhamu ni kuenea ni sababu kadhalika ya kuenea uchafu katika mujtamaa kwa sababu wanawachuoni ndio ambao wanasimama والأمر بالمعروف والنهي عن 'anil munkar ibadallah tusiende mbali kwa wanawazuoni tukibia mifano kwa watu ambao si wanawazuoni si maulama si mashaikh bali wala si wanafunzi mustafidi katika miji yetu kama sisi tutaacha kuamrisha mema na kukataza maovu uchafu utadhihiri kwa kiasi kama watu wataacha kusomesha watoto dini watu wote kila mmoja afanye lake uchafu utadhihiri kwa Kiislamu seuze maulama kuondoka kwa maulama ni sababu ya kuenea fisadi katika mujtamaa ni wajibu wetu kuyaziba kuziba nafasi hizi kwa watu kusoma na kuendelea kusoma anasema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala لما كان صلاح الوجود بالعلماء ولولاهم كان الناس كالبهائم na pale ilipokuwa salahul wujud kutengenea kwa huu ulimwengu ni kwa kupitia wanawazuoni kwa maana baada ya Allah kupitia wanawazuoni kabla dhalika al-anbiya war-rusul walaulahum kana an-nasu kalbahaimi na kama si wanawazuoni basi watu wangalikuwa kama wanyama naona wanyama kuna mnyama anemkataza mnyama mwenzie kufanya jambo yani atokee huyu mbuzi ana pembe ampija yule asiokuwa na pembe aweza tokea mbuzi mwingine kwamba usifanye hivyo dhulma hiyo hakuna kalbahai wanyama wanaishi tu hawaamrishani mema hawakatazani maovu basi kama si wana wazuoni wanasimama wakaamrisha mema na ukatazama ovu basi watu wangelikuwa ni kalbahai bal aswa halan anasema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah bali watu wangelikuwa wana hali mbaya kuliko wanyama sababu wanyama hawana chochote hapa hawakuamrishwa ukatazwa hmm? lakini sisi tumeamrishwa tumekatazwa kwa sisi tukikosa wanawasuoni tutaishi katika hali mbaya kuliko wanyama. Anaendelea kusema kana mautu lalimi musibatu, basi imekuwa kufa kwa mwanawazuoni ni msiba. La yajburuha, hakuna kinachouziba msiba huo illa khalafu ghairihi lahu, isipokuwa kizazi jamii mbadala utakaokuja asiyokuwa huyo utakaokuja kusiba au kusimama sehemu yake kitokea amekufa alim wakatokea kuna kizazi kuna khalaf eh, jamii bora iliyokuja baada yake ikasimama kufanya kazi za hao wanawazuoni basi yaweza tokea jabu ni kuziba kama vile sembe imevunjika ukaweka bendeji si maana unapovunjika ukaweka bendeji ukapona utakuwa mguu kama ule ule dosari wengine wapinda wengine achechemea umefunga mabendeji basi alau kutokea kizazi bora kizibe pengo au kikae juu ya yale mapengo na ule na ile sehemu iliyovunjika kwa kuondoka mwana wa chuo kitokea hivyo kwaweza tokea nafuu vinginevyo ni msiba na watu wataishi kama wanyama وايضا فان العلماء هم الذين يسوسون العباد والبلاد والممالك anasema alimamu lqayim hakika wanawachuoni ndio ambao wanaongoza waja wanaziongoza miji miji wanaiongoza miji na watawala na wafalme famautuhum fasadu nidhami alalam anasema famautuhum kufa kwa fasadu nidhami alalam ni fasad ni fasadu nidhami alalam ni fasadi ya nidham na mfumo wa ulimwengu wanapokufa wanaochuoni basi kunatokea fasadi fa fasadu nidhami alalami walihadha na kwa ajili hii la yazalu Allahu yagharisu fi hadha ad-din Allah tabaraka wa taala anaendelea kumesha na kuotesha katika dini hii wale ambao minhum kutoka kwa khalifa ansali Allah analeta wanaokuja kutoka badala ya wale waliotangulia Allah anaendelea kufanya hivyo yahfadhu bihim dinahu wa kitabahu wa ibadahu Allah anahifadhi kupitia hao wasomi kitabu chake anahifadhi dini yake anahifadhi kitabu chake Qur'ani na Allah anawahifadhi waja wake tuelewe wanapoondoka wanaozuoni wanapoondoka wasomi wanapoondoka mashayikh katika miji basi kunatokea fasadi katika nidhamu kwa sababu wana wazuoni mashayikh ndio ambao wanawaongoza waja na miji na watawala na hiyo ndio asli isipokuwa watu waliokengeuka hawana thamani na wana wazuoni lakini tawala zote zilizopita tawala ambazo zilikuwa zina nafuu unakuta watu walikuwa wanawashauri wana wachuoni mtawala ana washauri wake wa dini wanamshauri fanya hivi pita hivi usipita hivi wanaozuoni wakija misikitini wanakutana na ibada wanawaongoza hili na hili na hili wakiondoka hawa watu wataishi kalbahaim nidhamu ya ulimwengu itafisidika mwisho mpaka mwisho akasema maneno yako marefu lakini mwisho akasema taallam marraziya soma marraziya marraziya faqdu malin wala shatin yamutu wala ba'ir soma halikuwa jambo baya kabisa, halikuwa jambo baya la kuhuzunisha kukosa mali wala kupoteza mifugo kama vile mbuzi au kufa ngamia walakin arraziyata faqdu hurrin yamutu bimautihi basharun kathir lakini razia jambo baya kabisa jambo la kuhuzunisha kabisa ni kumpoteza hurr mtu huru muungwana mwanawazuoni mwenye ilmu yamutu bimautihi basharun kathir wakafa kwa kufa kwake watu wengi wanapokufa watu wasomi watu wengi nao wanakufa nyoyo ndugu zanguni tunapaswa sisi tunapaswa sisi kusoma tunapaswa kusoma sisi ambao tuna nafuu ya kuweza kuvisoma vitabu vya maulama tunapaswa kusoma kwa sababu wasomi wanakufa na wakiondoka wasomi watabakia watu wajinga na nyinyi ndugu zetu ambao bado hamjafikia sehemu yoyote katika ilmu mwahitajia bado hata kusoma Qur'ani yenu hamwezi swala zenu sahihi hamzijui tahara zenu hamzijui mtu ukipata mushkeli mdogo huwezi kutatua kiilmu twatakiwa sisi tusome tusome na alhamdulillah tumeanzisha durusi katika msikiti wetu durusi ambazo zimewazingatia watu wazima na walioanza kusoma wameiona kheri hiyo kwa muda mchache watu wamejiona walikuwa suratul fatiha hawaijui vizuri japo ana swali siku zote lakini kwa kusoma watu kusomeshwa wanaona kheri tunapaswa kusoma ibadallah ndugu zanguni wanawazuoni wamejitahidi sana maulama wamejitahidi sana kuwahimiza watu lakini watu wengi wamekuwa wagumu wamekuwa watu wazito sana kusoma Salman radhiallahu anhu na maneno mazuri akisema la yazalu nnasu bikhairin ma baqiya alawwalu watu wataendelea kuwa na kheri madamu atabakia yule aliyotangulia hata yataallama alakhiru akabakia yule wa mwanzo wakasoma wale wa mwisho watu watabakia kuwa na kheri katika jamii yoyote ikiwa kuna mtu amesoma wakaweza kusoma wale wengine lakini kinyume chake fa idha halaka alawwalun yule aliyotangulia wa mwanzo akifariki yule قبل an يتعلم الآخر هلك الناس kama atakufa yule wa mwanzo aliotangulia kabla hawa wengine hawajasoma hao basi watu wote wataangamia sisi tunapaswa kusoma tunapaswa kusoma tukiwakuta wale waliotangulia ndo al-awwal al tukiwakuta wale yatakiwa sisi tusome kabla wale hawajaondoka wakiondoka wale kabla sisi hatujasoma watu wataangamia hawa wanawazuoni walioondoka kuna watu wamesoma kupitia wao watu wengi wamestafidi kupitia Sheikh Rabi watu wengi wamesoma kupitia Sheikh Rabi ana wanafunzi hawana idadi katika ulimwengu watu wamestafidi na wamebakia alhamdulillah watu wasoma na katika jamii zetu kadhalika tutakiwa tuwe na mazingatio hao mnawaona ni walimu, ni mashekhe zenu, wanaweza kufa, sio wanaweza kufa, ni kipo, waweza kufa ghafla. Nyinyi mliobakia hamjasoma kwa wale waliotangulia, na ikiwa nyinyi hamjasoma kwa waliotangulia, ulimwengu huu utaangamia. Ndugu zanguni, hutuba yetu hii ni hutuba ina munasaba kabisa na hutuba iliyotangulia. ya kuhimizana katika kusoma hususan watu wa mji huu wa Pangani lakini kadhalika hutuba hii na munasaba na mauti ya Sheikh Ar-Rabi' Sheikh Rabi' ibn hadi al-Umairi al-Madkhali ambaye jana baada ya swala al-fajiri tarehe 15 Muharram amesalia katika Masjid Nabawi na kuzikwa katika makaburi ya Baqi' mwana wa chuoni mkubwa rahimahullahu ta'ala wa askanahu fasiha jannatihi Hutuba hii ilikuwa na munasaba kadhalika kukumbushana kwa mauti ya chuoni kama huyu, tupate mazingatio kwanza kumwombea dua, kutuombea na sisi tujiombee dua, tuiombee dua familia yake na kuipa pole familia yake kadhalika, Allah wape subra, lakini kadhalika tupate mazingatio ya kujiandaa na mauti, kwamba mauti kila mmoja atayapitia amekufa mtume swalla sallam kabla dhalika wamekufa masahaba na wakifa wanaochuoni kama hao wakubwa waliofanya kazi kubwa ya dini wana kila kitu katika maisha ya kidunia waweza kukuwa na mfalme akampa hichi akamtibu na watu wameondoka ni sisi kujiandaa wakati wowote tunaweza kufa lakini kadhalika ni sisi kujitahidi kusoma wale ambao tuna nafuu tuzidi kusoma tutumie wakati wetu mwingi kusoma na kuwasomesha watu kwa sababu wakiendelea kufa wanaochuoni na sisi ikawa hatuwezi kusoma na kuziba nafasi hata kwa kiwango kidogo basi huu ulimwengu utaishi katika fasadi ya kiasi kikubwa rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم